Egunon bai, inklusioa bere osotasunean bermatzea da ikastolen eta sehaskaren erronka. Ikastolan aurguziek beren leku aukan dezaten, egiturak eta berri bat ezarri dute plantan, MDPA edo elbarritasun bat duten pertsonen egiturak notifikatzen dituen kasuak, gero eta gehiago baitira, Gizel Etxebehi, Zuberazio eh, Integrazio Batzordeko kidezira bai uh, maleruski uh, azken urte hauetan eh, gertatzen dena notifikazioak um, ikaslean notifikazioak emendatzen dira uh, beharrak emendatzen dira eta orduan eskunde nazionalak bideratzen eh, dauzkigun medioak eh, ez dira emendatzen, ez dira beharren araberakoak, eta eh, ibek uh, dirustatze, uh, iberen dirustatze ejola gero eta importantagoa da. Hortuan bada bi urte ogoita, bi milata ogoita iru, bi milata ogoita lau urtearen zat, ikasturtearen zat, uh, ibek dirustatu ditu uh, bederatzi e hau kontrat antolatu, uh, eh, mila kosta bat Aurten, uh, 2008-2008 uh, ikasturtearen zat, uh, ameka ESAS kontratu, uh, eh, irurogoita zazpi mila euroko kosta bat eta ono hain txegur emendatuko da. Uh, ala, aurt, aurten, aurten gira, Uh, kampaina, hasten dugun kampaina biziki importanta da. Eh, behar dugu uh, eh, beheun mila euro, uh, eh, eldu den ikasturtea uh, goxoki, ez goxoki jaiten alden, baina uh, bezain um, uh, zintzoki uh, azteko. Eta ala, maleruski uh, aigira beti diru galde egiten, uh, naiz eta gure ejola da ere uh, ikus moldeak aldatzea eta inklusioa initza ipatzea eta hor eh, bojoka berezi batean gira aurten. Aipatu duzue badela ere eh, beste e, dakit arazo batez, baina kondutan hartzekoa, eta da se zabaltasuna ikusiz, se askak estaltzen dituen ikastolen eremua ikusiz, azken finean bidegastuak adibidez ez dira pagatuak, jadanik lansariak apalak dira, gainera bide ez dira baitez bada kontutan hartuak, eta horrek oraindik gehiago zailtzen duela hau ezaz baten lana. Bai, egia da AESA-sen uh, lan baldintzak um, txajak direla. Uh, Ilabete saria uh, bederatzi unta eta amak uh, eurokoa net uh, bon, uh, nor bizitzen alda olako sari batekina. Uh, Ehm, orduan gu uh, sehaskan gira zenta gauza da uh, eh, izkuntza, galde egiten diegu Euskara ezagutzia. Uh, ehm, gero guk um, ehm, sehaskan alere ekan eh, eh, behar da frantziana, ikusten dena uh, bada AESH bat bost ikaslentzat. Eh, bon, se da AESH bat bi edo hiru ikaslentzat. Alere, alixatuak direrarik egan nahi du AESH bat uh, ikasle zonbaiten gertatzen uh, alda, be, ala, AESH mugitu behar da ikastola batetik beste batera. Uh, orduan, kastu horiek ez dira beti kondutan hartu hartuak izaiten al. Bestalde, um, AESH uh, bat um, uh, eskunde nazionalaren partez dirustatua pagatua delarik eta uh, geldialdi bat egiten badu ez da ordezkatua hor uh, eh, ibek du uh, eh, ordezkoa bere gain hartzena eta ordezkoa diruztatzena. Eh, haien kontratuak ere mugatuak dira. Orduan ogoita iru kakots bost ordukoak dira, uh, biziki guti da, jakinez jada ikasle batek ogoi, alor, ogoita iru kakots bost hastean. Ba, orduak. Eta ikasle batek pasten du hastean, ogoita lau ordu klasean. Orduan, eh, nola nahi duzu eh, ongi lagundu, uh, elbarritasun egoeran den ikasle batek laguntza behar du bai gelan, bainan ere jantegian, eta kanpoko tenoretan. Elbarritua zirerarik, uh, ala, male eruski, zure egoerak uh, segitzen zaitu edo biziko edo mementuan. Orduan, um, balintza guzi horiek ere uh, salatu behar dira eta aldatu behar dira. Nola egin dezake, beraz, eh, pertsona batek lagundu nahi badu, kanpaina berri hontan, eh, diru emaitza egiteko? guta zurbiltzen alda, badugu web gune bat, QR kod batekin ere uh, emaitzak egiten dira. ikastola guzietan badira, badira ordezkariak, infomainak ere atxikiak izanen dira Euskal Herri osoan ikastola bako atxikiko du infomain bat uh, larun batuntan uh, ogaita Hala, orduan, uh, bon, ibe uh, denet uh, egia da uh, ikastola uh, hor gira, beti motibatiak burasoak uh, zinez, uh, uh, ala, lotzen dira, uh, gauzak antolatuak dira, pentsatzen dut itxas laminan uh, lasterkaldiari, uh, joan den aste buruan, lakajan izan da jantzi uste bat, eta zinez, uh, biziki ongi martxatu da, eta eskertzen ditugu, zenta denbora ala pertsona horiek eh, erabakitzen dute denbora pasatzia inklusioaren alde eta hori ez da guti. Eta zinez uh, ikustia den pertsona batzuek sinesten dutela, haintzinatzen algirela, ebe, ala, eh, motivat, ala, motivatzen gaitu egoitzurrutiko etxea e, eskatzen da beraz bose, askari beste, eskolei bezala e, inklusiorako medioak emaitea baina estatuak, frantziara estatuak baliabide horiek ematen ez dituenean. Bai, frantziako ezkunde nazionalak e, inklusioa finkatu du erronka nagusi bezala eta egia da diskurtsoa hau bete hortz eh, dute, baina eh, ikusten duguna da, agindu kontraia harri baten aintzinean girela, ba, agindu edo aholku horrek ez dituelako behar bezain besteko baliabideak parean. Eta, eta iduritzen zaigu zinez, eh, ba, inklusio ideiaren kontrakoa dela egun ezkunde nazionala egiten ari dena. E, aipatu da, MDPAs baliabideak ez direla ematen, baina gure ustez eh, MDPH balia bidez aragokoa da erronka, eh, zenbatean eskola eremua zari bai gara, eta eskola eremuan eh, ezinbestean behar bereziak dituzten ikaslek behar dutena da laguntza pedagogiko eta didaktikoa, eta behar dituzte irakasle gehiago. Eta beraz, egun horra rapatuak gira olako gurpil zoro batean, unetaz girin ateratzen. Hala ere, e, integrazio batzordearekin batera lan bat eh, eraman du eta ba, sistema berri bat edo plantan eman du. Bai, ba, gure kulturan dela edo gure DNA edo ADN handela, e, oztopoak e, gainditzea ikastolakola sortu ziren eta orain ere, ba, berariaz e, inklusioaren erronkari heltzea e, diriberatu du, e, ez baita soilik erronka, baizik eta jendarte osoarena eta beraz erronkaren egina ikusirik, ba, deliberatu dugu eh, bai ikuspegia zorroztea eta eh, araberako antolaketa bat plantan ematea. Eta eh, beraz erran bezala, e, MDPA saren bidez lortzen diren notifikazioen araberako konpentsazioaz arago, esku hartze pedagogikoa e, indarrak ezartzea. hortarako irakasle berezituak mm, izendatu ditugu egungo egunean hiru kolegioen eskolakartan, ikastola horietan esku hartzen dute betalde pedagogikoak eta irakasleak eh, aholkatzeko ikasleek dituzten eh, beharren araberako esku hartzeak eh, bideratu daitezen eta gure sedea da luze gabe ba, bost kolegioen sektorera edatzea, hau da bost irakasle berezitu izendatzea, eh, eta horrek suposatzen duena da, baliabide gehigarriak e, behar ditugula, eta intzat hartu behar da, ba, egun xaskari ezkunde eh, nazionalak zizkiola bideratzen, beste sarei bideratzen dizkien baliabide berak, ba, publikoari eta pribatuari kasu, eta hor badugu galdera bat main gainean mementuntan, ba baliabide horiek e, ba xaskari ere bideratuak e, izan daitezen Horrekin joan zirezte, Parisera horrekin ah, aipatu duzu ebon besteak beste, baina justuki talde pedagogiko guzi hori handitzeak baduela ondorio ekonomiko bat? Bai, Parisen behin eta berriz erraiten duguna da, ikasle aintzinean eh, ditugun beharrak bideratzea ongi dela, eh, baina eh, ikastetxe batean beharrak arago doazela eta are gehiago, ba, erran bezala, e, ezkunde nazionalak galde egiten dizkigu norabide batean esku hartzeak e, egitea, eta beraz, ba, gukor galde egiten duguna da, ikaslea intzinean ez diren postu horiek ere bere gain e, arditzen. ez da, e, azken batean gehiagizko galdera bat, baizik eta beste joan hartzen zaien hori guri ere onartzea. Eta guk azpimarratzen duguna da, guk zerbitzu publiko bat eskaintzen duguna hemen Ipar Euskal Herrian, Euskaraz ikasteko eh, bidean, eh, murgiltzea proposatzen baitugu aurrezkuntzatik uh, liseora, eta zentzu hortan, ba, ezinbestean, behar dizkibutela, balia bide horiek ere bideratu, inklusioan diren aur euskaldunek, ikasle euskaldunek ere, berdintasunean, tratamendu bera ukan dezaten. Esker.